तंगेर गई न सॾाया वीरे हमी बहमान करे हमी बहमान करे बुलाया वीर हेड़ी तंगे रही नमें कुंद सॾाया वीर हामी बीदा वीर शादी सॾे बाक़ी सारे कांड पहले बैन बै याद करे यादि न पीता तूं त यादि न कीता हिसे राजा डपाया वीरवे तंगे वीर गई न सॾाया वीरवे